nova protecta tavolo tenas fructoin pli longe freshai. Ancao per pacumoi de fructoi cae legomoi, amasse estas productata plasta rubaggio. Helpe de nove disvolvita procedo, de sen plastaggio tavoliso, la problemo, ciel teni fructoin freshai, povus esti solvita estonte ce avocadoe giam funccias. Medicon vena, sen plastaja mantelumo, povas teni fructoin cae legomoin, ciel exemple avocadoin, pli longe freshai. Tio cele estas metatai sur la nutrajoin fainai fadenoi el pululano, ciu consistas el sucerae moleculoi, ca ciu estas mangebla. La pululano cetio estas en ricigita per naturae substanzoi, kiwi estas efficae contra microorganismoi. Kiel tion scribas esploristoi de la Usona Harvarda Universitato en faca giornalo. En testoi, avocadoi kiwi estis pacumitae tia maniere, tenigis fresciae dum essence pli longa tempo ol ne pacumitai fructoi. Tiel post septaga magazenado ce dudec du gradoi Celsiuso, naudec procentoi de la netractitai fructoi iam montris videblain maculoin. Ce la mantelumitai exempleroi tio estis nur la duono. Laula esploristoi pululano estas sen probleme forlavebla cae gi malcomponigas post tri tagoi entero. Gis nun, estas cefe pacumoi el plastajoi sur nafta baso, kiwi estas usatai por la fresh tenado de fructoi cae legomoi. Chartia plastajo tamen en natura medio ne malcomponigas, tial intertempe ec estas granda media problemo. Nis ciis che ni devis forigi la nafto basita in por nutraja in pacumoin, ciui trovigas tie extere, cae ansat taui ilin per io dauri pova, cio estas malcomponebla cae ne venena, scribas esploristo. La esploristoi aldonis, alla in aquo solvita su polimero pululano, cio exemple estas applicata ce medicamentai capsuloi, timianum oleon, citronan acidon, cainisinon, quio estas natura antibioticajo productata de lact acidae bacterioi. Ciui tri substansoi estas efficae contra microorganismoi, kiel exemple la bacterioi Escherichia coli, cae Listeria inocua, cae contra la scima fungo Aspergillus fumigatus tivi aperas nature sur la sceloi de fructoi cae legomoi, cae estas essence respondezai por tio, che fresciai nutrajoi for Per malaccelo de la crescado de la microorganismoe, la mantelumita in restas pli longe consumeblae. Por la surs pruzzado sur la fructoin, las ciencistoe applicis specialan procedon, ce ciu apparato, simila al harse cigilo, varmegigas la en aquo solvitan pululanon. La aquo forvaporigas grand parte, cae la pululano estes extractata el la apparato en formo de microfadenoi, cae gi volvigas circau la fructon. Tio dauras nun tempe du gis quar minutoin. La costoin indicas la esploristoi ie quelcae cendoi por unu fructo. Plibonigoi estas tamen ancorau eblai. Mine estas contrau plastajoi, sed mi estas contrau naftobasitai plastajoi, ciuin ni ciam de nove forgetas, char nur tre granda parto el ili estas reciclebla, diras la esploristo.